baš izostavljati, pogotovo kad se naviknemo puno na njih. Kažu kava gotova. A mi tijeli da krenemo sa predavanjem. kako, da sada spojimo između oba dobra. Kava ako se ohladi, a i ako se ohladi za ders. Pa ovako ćemo. Znači dok braća podijele kavu, imamo jedno, jednog našeg brata koji je ovaj koga sam ja zamolio da nam se obrati sa jedno 5-10 minuta da poselam i ovaj skup. To je naš brat iz Italije, Tahirović Agim, koji inače se bavi davom i poziva braću po Italiji i nikome ne bacamo prašinu i ne hvalimo nikoga i ne uzdižemo osim Allaha subhanahu wa ta'ala, ali volili bi da i ovaj skup i da nam malo kaže kako kod njega u džematu. Ja sam lično imao priliku da vidim njegov džemat i zaista sam bio oduševljen tom braćom koja su u, u Italiji, u selu napravili, znači, od hangara gdje su prije nekad bili hangarovi, možda bale i tako nešto, napravili tu prelijep mesđid i dolaze ljudi iz okolice 100 km, dolaze i obavljaju namaze i džume u tom lijepom mesđidu. Pa bujrum, brate, poselami ovaj lijepi skup i Reci nam, jel Rim gdje je nekad bio? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alimin wa salatu wa salamu rasulullah. Zahvala pripada braću Allahu subhanahu wa ta'ala, salavat najboljem čovjeku, najboljem muslimanu, najboljem pengameru Muhammedu Allahu alaihi selam, njegovoj časnoj porodici, njegovoj familiji, i svim onima koji slijedi islam do sudnjih dana. Selam alaikum, rahmetullahi Braću, ja ću odmah na početku da, da se izvinjam, ja ću malo na romskom, malo na bosanskom, malo na italijanskom, bojim se možda ćemo da se razumimo. Wallahi, meni nije ovdje mesto, ali pošto sam prisiljen od brata, a da napomnim njegove reći na jednom desu kaže, kad ima avdesa, ne bi trebalo da se uzme avdesa. Subhanallah, ovdje sa avdesom, ovdje je puno nura. Alhamdulillah, ovo je dobrota od Allaha. Wallahi, da jednom haramđiju kome mene, da jednom grešniku kome, kao što sam ja, da Allah zove 700 km ovdje, Wallahi, da sedi ispred braća, ispred brata šeha, ispred brata omiljenog Nuseta i ispred brata omiljenog Bilale i sve vas, Wallahi, braća ovo je jedna veliki njehmata od Allaha, subhanahu wa ta'ala. Braćo, da se brat predstavio mene, inšala, ja sam eh, Rom iz Gračnice, ali živim u Italiju. Ali, hamdulillah, Wallahi, mi smo bili u velikom širku, u velikom kufru, u velikom krivom putu. Bili smo, izašli iz Kosova za Italiju, za Dunjaluk, ali hamdulillah nema tamo Dunjaluka. Ali tamo smo uzeli islam. Tamo smo upoznali islam. Žalosno što na Kosovu nismo upoznali, ali hamdulillah. Wallahi, mogu da kažem da hamdulillah Allahu, ali jedan od većih sebe pa ste vi, braćo koji ste nas uputili u islam. Vi sa vašim ratom, vi sa vašom borbom, vi daje sa vašim desovima. Wallahi, kunem se u Allaha, wallahi, wallahi, vaši desovi su tamo kod nas, slušaju. Vi možete ovdje, koji ste daje, koji ste šehovi, da pričate ovdje u Bosni. Ako vas ne slede, wallahi, slede vas oni koji su iz druge države, koji su iz drugog naroda, koji su iz drugog jezika, koji su druge boje kože, oni vas vole. I ja vam šaljem taj selam da vas voli u ime Allaha. I ja garanti, ja vam kažem da vas volimo, vallahi, u ime Allaha. Da vam kažemo, braćo. Ne može to reći da se upisuje kako vas volimo. Ali treba da dođete, kao što je brat bio. I to treba da, demonstriramo. Dođite šalabirom, Wallahi, ta džamija što je brat rekao. Ta džamija nije naša džamija, ta džamija vaša džamija. Taj džemat je vaš džemat, inšallah. Naše kuće valaje su vaše kuće. Naša imanja valaje su vaše imanja. Naše žene su naše žene. <laughs> Da, da ne preterimo sad u mnogome. Braćo, još samo da ne odugovlačim. Wallahi, mi, taj džemat koji brat Bila rekao, taj džemat, inša Allah, ehli sunet ve džemat. Taj pa džemat bez vas, bez vaših šehova, bez vaših daje, taj džemat je kao riba bez more. Kao riba bez vode. Da li može jedna riba da ostane bez vode? Ne može. I mi ne možemo bez vas da ostanemo. Ako se nismo vidjeli, ako se nismo upoznali, valaj, da budete jednog od nas u, sred, u sred noći, pustite kasetu od jednog daje kod god hoćete, odmah ćete da kažete to je Bila, to je nuse, to je Safe, to je počet. Nema, nema šive tu. To je dokaz da vas volimo, inšala. Meni je posebna čast, braću ovdje. Valaj, ja sam rekao do bratu. Prvi put mi se desilo, kad sam bio u Meku, kad sam ušao u Meku, pa kad sam vidio Meku, bile danu, bio sam mlad, hamdurilja, pa kad sam vidio Meku, kosa na glavi se diže. Koža po, da se naježi. Subhanallah, rekao, ja agim, jel to Meka? Vidi Meka, nekoliko metra delio, mene i Meka. Hamdurja ustanovi. Ustani da je to je Meka. Ali sad je drugi problem. Ja ustani da je to je Meka, nema me šibe. To je 100% Meka. Nego je problem je li to san ili stvarnost. E sad ja počinjem da se pipam, wallahi, i da skačem, da vidim je li to san, da me vidi, da me ne vidi, niko da kaže ovaj je polude ovdje. Skačem, pipam se, hamdulillah, hamdulillah, nije to san, to je istina. E sad ovdje isto vidim brata Nusreta. Ja pričam, on sedi, subhanallah. Brata binala, ja pričam, on sedi. Pa je to stvarnost? Online stvarnost vidi Ali problem, je to sanjam ili ne? Pa kažete mi vi, je li ovo san ili ne? tak Nema kod nas iluzija, sve je stvarno. E, Onda, brate, braćo, da, vas, da, da se, da ne odovolačim, inšala, ove će reći, ići vama, ali poselami ćete sve daje birum kad god hoćete, u kojeg doba godine hoćete. vallaj kao što sam rekao, naše kuće, naše džami naše domovi su i vaše domovi. Bilo mi drago kad god idete za Europu, prvo mjesto da bude naše, pa inšala tu da sedimo, pa odatle inšala da idete do god hoćete. Molimo, inšala, bit će Rim, bit ćemo da budemo inšala ti. Molit ću Allaha i ovo, na kraju, da išala tako da se okupi ovdje i da nas okupi u dženetu Firdaus. Ali vallaj još jednu mogu imam. Vi ćete išala svi u dženetu. Ako slučajno idete u dženetu, pa vidite tamo da nema agima, tvrdite Allahu da smo sedili zajedno, da smo klanjali zajedno. To vas molim da to uradite. Subhana rabika rabil temi sifun. wa salamu musirin, walhamdulillahi rabbil alimin, jazakum Allahu bihaj. Neka vas Allah nagradi. Kod nas imaju običaj kazat, pita kad se pokajmači ili ima onda poseban, ima znači onda poseban ukus. Da Allah nagradi našeg brata Agima. Evo, mi smo dobili poziv, pa ćemo mi, inša gledati da se tom pozivu i da zovemo, da se još više tako upoznajemo i zavolimo i da tako pokažemo drugima da je naš izbor islam. Ne tražimo ništa, samo jedno tražimo, kao kaže Kur'an, nisu izlostavljali, zlostavljali, osim samo zbog toga što Allah uzvišenog vjeruju. Ako je ovo, znači, džerimet, ako je ovo, znači, jednostavno puno, onda ja ne znam ima li pravo čovjek da sve više smatra čovjekom. Trebao bi pitati Nojeva ima li mjesta da se njima pridruži. Eto i dalje pijete kahvu, a onda inša ćemo prepustati našem šehu riječ. Šeh Nusa će biti prevodioc, pa inša evo više nema ovaj, vrućine. Sad možemo lagano, ili tako, do akšama. Pa Allah da vas nagradi šala za jednu 5-6 minuta kad popijete kahu idemo iz kadara u kadar. Salamu alaikum.